o Carlos Casares Unha pantalla na testa Libros e verbas e bares Da negada Antioquía Ven a procura da mar Atlántica quere axudar De patrón baixando línea O temor para Portugal Marcación Ponte Vamos a saudar a Antonio Díaz Quique, o noso mm, director da revista Lua Nova eh, Boas tardes, Antonio Hola, boas tardes, que tal? Hola, pois Quique, como estamos? Muy bien. Boas tardes, Antón. Queríamos eh... saudarte e desecharche un feliz verán. Seguro que xa estás pensando como director da revista Lua Nova pois en moitísimas cousas para poder para novo para o novo a nova edición, pero mm, coido que tamén pensando no, nas bases do, do premio de poesía, non? Que hai que poñelas en marcha. Sí, temos que mirar a ver se poñemos en marcha antes de irnos, para que xa, para que para que cuando veñamos en, en setembro poñernos xa a, tra a traballar en serio tanto na revista como no, no premio de poesía, pero bueno, esto xa sabes como <laughs> vai. Sí, sí, hai que ter paciencia, pero en realidade sí. hai traballando xa, non? Sí, sí, sí, bueno, hai que ir falando ca xente, pedindo os traballos, eh, e o premio de poesía, pois pues, bueno, eso, editala, estamos mirando de editar as bases, porque queríamos poñer algún cambio, a cambio ya, bueno, a ver, por exemplo, melloralo. Cuestión, a ver en, como... en realidad o que fai falta é mellorado. Exactamente, uh sí, sí. Pois eh, tes, tes, tes previsto o mellor achegarte tamén a Galicia para poder, eh, como lle dicíamos os nosos anteriores convidados, pois eso, re, repoñer as pilas. A ver, se si a saúde me acompaña, sí, pa, unhos días polo menos iremos, pero bueno, ah. eh, neste tempo non estou moi seguro do que poida pasar. Van. Sí. Pois, Pero bueno, pois nada, a, ide eh, a idea a idea vai, sí, ir un, uns, un cantos días pasar por ali e mirar como está todo aquilo. Vale. Moi vale, ben, vale. estupendo. Pois agradecerche que, que, que nos atenderas na, na chamada que che, porque nós que o que queríamos era eso, mm, mm, desexarche un feliz verán e que continúes na túa teima e eso, mm, seguir cuidándose que o que fai falta é eso, ter saúde para poder despois celebrarlo entre todos. Moi ben, pois igualmente para vosotros e para todos os oyentes, boas vacacións e unha aperta moi grande para que, que a toda a súa familia. Veña. Moitas gracias. Moitas gracias, Antonio. Hasta Dios, outro momento. Gracias a vosotros. Veña, vamos a despedir a Antonio e eh, a inmediatamente vamos a ter o último convidado, que como ti xa coñeces e sabes moi ben, Armando, o último convidado do noso programa sempre é o mesmo, un tal poeta da Mariña... Ah, sí. Mm, Paco, Paco. Paco Rivas. A ver si, si somos capaces de conectar con él. Vamos a la música e de seguida conectamos. onde vivia a Mariquinhas. Mas está tudo tão mudado que não via nenhum lado. As tais janelas que tinham tabuinhas, do rei do chão ao telhado, não vi nada, nada, nada que pudesse recordar-me a Mariquinhas. jeito que lingrinhas, mas não vi colchas com barro, nem viola, nem guitarra, nem espretelas furtivas das vizinhas. O tempo cravou a garra na alma daquela casa onde às vezes petiscávamos sardinhas, quando em noites de guitarra e de fado barriles que picaban con cortinados de chitas, pintinhas perderon de todo a graça porque hoje uma vidraça com cercaduras de lata às voltinhas e lá para dentro quem passa hoje é para ir aos pinhos a entregar o horário umas coisinhas pois chega esta desgraça toda a graça a casa da mariquinha de piñóns O que foi viver de amores A ideia que non capca nas miñas Recordações de calor E da saudade do gosto Que vou procurar esquecer No Pois dar o O diploma queiras que non sempre que é unha cousa que... Xa dicía mariquillas.